Auscultu cae ripetu. Porzio dudec sep. Post nocta riposo, cun longa dormado, mi frotas oculoin por vidi pli clare. Mi estas suifa, cae ancau malsata. Mi devas purigi per polvo sucilo, La domon complete de chambro al chambro. Cai poste mi vishos la polvon per tuco. Ien pesa laboro por dom mastrumanto. Ien mia reago, ie bloga comento. Citivi versagioi ne temas pri arto, sed nur pri subteno por lingvo lernado plei gravas daurigi la crean laboron. Belezzo, ja estas convena por tio, sed ne cefa fero de tiu laboro. Cae cial vi volus nur legi la texton? Necessas ausculti, cae seque ripeti. La lingvo ja belas, ecz sen iui rimoi mi shatas paroli pri belai aferoi. Nur ofte ne eblas raconti pri tio. Ocasas tut monde mal placei eventoi. Envio, orgoilo, ja regas tre ofte. Per fortoi, ec murdoi ocasas mult loce. Militoi detruas cultura in valoroin sed malgrau truoi la mondo progressas. Fin fine, la sun energio nin savos. Gi povas concuri cun nafto cae gasso. Gi ne venenigas la tutan terglobon. La potenzialo permessas crescigi la economion por vivo pli bona farigios sen sensai agressai militoi. Ni devas reducti la plastan rubajon. Li antau e crano passigas la tagon. Li spectas tre belan infanan programmon. Gi estas moderna, desegna filmeto. Nun antau lerneio attendas patrino. Ochiara filino nun baldau eliros. Iam estas tagmese. Infanoi malsatas. Sed ili ancorau petolas en parco. Kai heime iam pretas bon gusta mangiajo. Knabino rigardas cun frato bildlibron. La triara knabo tre shatas la bildoin. La bildoi presentas tre charmain hundetoin. Post tiu ludado, la knabo riposas. Fratino caressas la heiman vircaton. Gi vivas aparte en heima garaggio. De tie gi faras la noctain excursoin. Gi captas la musoin, cae ludas cun ili. Cae foie ec portas la muson en domon. Vircatoi, ja estas laulegge castritai do ili ne povas generi catidoin. Cai ili protio condutas pli milde. Ciu vi havas caton en via logeio? Necessas conscii pri certai problemoi. Ekran telefono e jam venkis complete en ciui tavoloi de niai socioi, gi estas usata por taip babiladoi. La homoi preferas taipitain messagioin, anstatau paroli per sagi telefono. Mi tutte ne shatas citiun esprimon. Gi estas tro longa, cae sonas mal bele ni devas el trovi pli bonan terminon. Ni spectas el sendon pri danzo steluloi. En gi amatoroi do neconatuloi conatuloi aperas comence cun profesiuloi. Sed fine concurros el starai personoi venkintoi ricevos signifan premion.